inzoga nyinshi cyane cyane zikoregwa mu mahinguriro zirandikwa ko ko kizira kuziha umwana atarakwiza imyaka cumi n'umunani ariko hari aho bishika hakibonekeza abana batarakwiza iyo myaka bariko barazinwa biza gute none abana bakanywa inzoga batarakwiza imyaka cumi n'umunani bazihabwa n'abandi bifise ingaruka nki ku magara yabo mbehoho ni bande bategerezwa gukingira ivyo bibondo kunywa inzoga hataragera inyishu z'ibyo bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Omer Nduwayo Agnes ntawamagaze ijisho rya radio isanganiro mu kirundo amfasha kwegeranya amajwi. Eya ndakunda radio isanganiro. Ndakunda isanganiro radio isanganiro. wiga kuri heshuru liberi yego sere uranywa inzoga mm. zingahe icupa rimwe watanguye kuzinywa ryari nkiri umwana n'ubu uri umwana ubwira mu myaka bavuga ko ari mu myaka nk'ingahe nk'umunani si rero hashize imyaka ine unywa akayoga iyo unyoye wiyumva gute numva ubwenge bwapararanganye none ntacyo nzoga zigutwara mu buzima bwawe Eh mbe uwo uramwemerera kunyoka? Eka barihanye je barihanye. Je ni mwaka eh. kwa muhira burya. Ni uwo nyene ndiko ndahagwira. None bihora bishikajya mu kibano ukabona abana bihereza kaga. bariho kandi twe twakutse kera nabite n'abana gusa n'abadata wacu ni inzoga baca banasaba no gusara gusa kurwana none wo kubabuza kunywa nawe uzima none ico cankisha ese ni urwabo je nagiye no kwihana kabisa ndamara imyaka itandatu gusohoka iryo banga twararigendera kandi gushyika n'ubu twebwe dushaje turacarigendera urabishika umwana ari ku ibere bakamukotsa ko nyine akayoga eh, eh? umwana ari ku ibere kubera iwaba inyoye ukabimutamiriza igikoko kiwuhaguruka cyumvise ubwo rwamutamiye ariko urumva ntumuhanga gutomere urakozamo inturu ugaheza ugakoza ku rurimi ku munwa konyine ni igikoko cyo mundu ubona kiboroka ni ukuri nko mu mazina ho ibindi bintu mm. Mm. mu mazina umaze kugera mu mazina guhera kuri miburo kuri rwasa minani nyabenda macumi yemwe umwana w'izina motega neza cane kandi utamuhaye akarira akitembagaza akajyanya akakuyumva twebwe rero turabizi abo hambere nashatse kumenya imvo zituma abana bashobora kwihereza inzoga batarakwiza imyaka cumi n'umunani umuhuza umuhuzabikorwa mu mugambi witaho kugwanya kwihereza inzoga ku bana bakiri bato david ninganza avuga ko ibiharuro byerekana ko ibice bitari bike by'abana b'abahungu n'abigeme banywa inzoga abenshi ngo bakiga kuzinwa bakiri ku bibero by'ababyeyi babo twasanze mu biharuro abana ba bamaze kwihereza ibinyobwa abana b'abahungu ni mirongo itanu n'umwe ku ijana abakobwa mirongo ine n'icenda ku ijana ariko mu bisagara cyane cane mu gisagara ca bujumbura niho bitangaje kuko abakobwa ni mirongo itanu na babiri abahungu mirongo ine n'umunani rero abana mu vyo twatoje baratwereka ko amahera bayahabwa n'abavyeyi bayahabwa n'inshuti zibegereye cyane cyane bamwe twita ba inasenge ba nyinabo ba inarume ba se wabo hanyuma ikindi naco nuko n'umuco w'ikirundi umuco muco w'ikirundi uraha ikibanza gihambaye inzoga kuko bavuga ngo inzoga niyizana umugeni ubunyigiri buyagira kwigufa amajambo mwe nayo ugaca usanga rero ifise igiciro gihambaye muri sosiyete muri kiritire ivyo rero biratuma abantu batayigwanya cyane no kubana hanyuma noneho umwana w'umurundi anywa inzoga hakiri kare kuri benshi hari icyo bita kuvura kurumatwa ugasanga umubyeyi yibarutse agombye guha utuyoga dukeyi ku gapurimusi ku gapfundikizo akanywa amafana ku buryo busanzwe akanywa amazi agafungura neza gusa imfungurwa zirimo ndemamubiri ntangangufu usanganyagaburo nayo ibyo mutwe akabireka n'uwo bibona rero akutse ahamagariwe gutahura ko gutanga inzoga naho yoba ari umudandaza akaziha umwana abona ko akiri muto aba akoze amakosa aba ariko aramuroga naho wewe yoba ariko aradandaza Niwubahiriza ubuto bwanjye bakuru bawe baraguhana kandi baguhana wivuye inyuma nkafuma ndaguterera naguhanye nanjye nkuze nkamugiye igikwemu kigasigara mu ibarabara bakagitora bukeye nkubona barakinze nzaniye yemwe no gutema ya nkafuma ndagutereye kuko ubutukuye kwise ni twese koko giki kugira ngo abana bakiri bato babavanure niyo ngeso yo kwihereza inzoga bakiri bato abana bakiri bato ubwa ngo iyo ngeso yo kwihereza inzoga bakiri bato twobafatira ikigwa nyine abantu tukutse tukababwira ingene twakutse mugo umwana w'ubu ingene twakuze ntubimubwira ngo abikwemerere aca kuvuga ngo mwebwe abo hambere mwari ibicucu nta abantu mwarimwo uravuga ati wa mwana we wewe ntiwigenze gute reka izo nzoga urabona we uracaho mu nk'umwana w'imyaka cumi n'irindwi cumi n'umunani wowe izo nzoga ziva inyuma no kure nka murwa hambere mwari bijuju mwabaye mufisinde mwebwe muri demokarasi nka mufisinde ngwe namwe mufise muri iki gihe izobageza kure David Ninganza umuhuza bikogwa mu mugambo ugwanya kwihereza inzoga rivuga ku bakiri bato akavuga ko iterambere ridashoboka mu gihe abana n'abakuze bagihurira mu kabari rero inzoga biragaragara ko zifise ikibanza kinini kandi icyo twita shanjuma do komporotema guhindura ingendo abavyeyi tutaragikora kugira gishoboke n'ubwa mbere ko twebwe abavyeyi tahura ko inzoga ari y'abakuze atari y'abana ikigira kabiri ni ugutahura ko bari ari ikibanza cyabakuze atari ikibanza cy'abana umuvyeyi akwiye kunezereza umwana akwiye kumujana mu kabari k'inzoga hariho ibindi biba urubanza hanyuma ikindi naco ni uko bene gutanga inzoga kujya byanditse ku macupa ko kizira guhereza inzoga umwana atarashikana imyaka cumi n'umunani byubahiriza hanyuma rero abandi bagira kabiri n'abashishwe intwaro n'umutekano ibyo birimo kuko ntibishoboka ko dutera imbere hari abana baboregwa hakiri kare kuko nko ku ishuri abo bana barahiba ishuri kubera akaboregwe hari n'abatwara inda batipfuza kubera akaboregwe hariho ibibazo bitandukanye hari n'indwara zibashikira hariho no kurwana batabiteguye kubera akaboregwe ubumwe twita kuze blessure volontaire rero kugira ibyo bihinduke biva ko twese duhindura ingendo ababyeyi abajejwe intwaro abajejwe umutekano muri politiki z'igihugu n'ahandi hoho biri ku murindi muniniya ku buryo bishobora kutwicira atagikozwe eka na muganga Merinije imbere avura indwara z'abana ntahengeshanya kuvuga ko guha inzoga abana bisa no kubononera ubwonko agahamagarira ababyeyi kudafata inzoga nk'ikiribwa ku bana inzoga ntiri mu mfungurwa nubwo abantu bakuze bamwe bamwe bazinywa ni ikinyobwa kiboreza twariko tubaganirira ku bijyanye no gukingira abana kunywa inzoga batarakwiza imyaka mwakoze kuba mwagikurikiye ndashimiye n'abaterereye ku bwa Agnes ntaho magaze yamfashije kwegeranya majwi Omeng Duwayo nabateguriye ikiganiro nkingira cuno munsi ndabike banuye naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana 都听你的。